Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. El que tenga miedo a morir que no nazca. Dinero, puta, chipetillaca. Bebecita, el que te toque, voy a quemarle la pata. Tengo una 40 toda negra como baby rata. Fuleta, si lo voy a dejar haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto para comprar a tu gata. Culata, fuma conmigo y se arrebata. Un fantasma en el Expreso y te rompemos la lata cabra. Tengo una letra corrupta, medio ejemplo de gobierno. En Nightwalker, por ahí viene el invierno. Dictadura lirical de nadie dejo rastro. Soy Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro. Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida. Rapero que me tira, rapero que pierde la vida. Son parte de mi colonia. Le robo la pauta en la pista. Sigo para la vista, poder imperialista. El yankee, el verdadero con cualquier metal. Buscarme un caso estatal o cumplir con Anuel en la federal. Ah, pupilos sigan aprendiendo el teacher. Los aires son pussy, buscan que me lo chiche. Haré como Zuna, darte un palo por pitcher. un microfonazo por Saramambiche. Eh. Tú no metes te cabras, biche. Tú no metes te cabras, biche. Tú no metes te cabras, biche. Tú no metes te cabras, Tú no metes cabra, nunca metido la guagua y todos se meten pa'l bohío. Es que la boca dice todo lo que la mente se imagine. Hasta que me tengan de frente con los magazines. Tengo palos de oro, me dicen Hussein. El canto lo controlo desde Luis Muñoz Marín. Estaba más switch y no existe chota que me fiche. Y si le agata esta bicha que se desenviche Tú sabes dónde estamos y el ticket que bajamos, facturamos. Si no me crees, pregunten Ferragamo Salvatore. Que llamen a los doctores, que andan con la Supreme, que ni vienen de esos colores. Chinatown contigo, Louis Vuitton conmigo. Recuerda que sube este poder y bajan los amigos. Pero mientras yo estoy en Miami pisando bucemi, ustedes están ahorrando para los peines de la semi. Tú estás bien guiado de Gantel, bien guiado de qué habla mucha mierda, pero nadie te cree si es destino. A todo el mundo le pone un camino. Yo desde los 16 en Mercedes con anchifino. Tú no te cabras a la Tú no te cabras a FN me hace cojear, se cojear. Ocho años, un caso federal, federal. Doble M me quieren matar, quieren matar. Cuando el R lo martillan para descansar, descansar. Después su madre va a llorar, va a llorar. bajamos los cristales, rompemos el cristal. Nunca llegó al hospital, al hospital que lo entierren en el pilar, en el pilar. Vamos a los están asustados, asustados. Los matamos mientras están en empericados. Tengo a la abogada del diablo, ya está todo pagado. Todo pagado. no tienen güey, el caso va tumbado. Mataron a Galle son soldados enterrados. Pero la 22 los va a dejar crucificados. Tengo mi mano tatuado. Te secuestro y te van a encontrar descuartizado. Tú no me des cabra, yo también tengo sicario. Famoso y millonario, cabrón, yo no tengo adversario. La nueva religión, rezame un rosario. Gucci, Prada, Louis V. Me extrañaron, ya volví. El más hijo puta encima de un B. Le pasé por encima y los vi. G65 con los padiquis. Tú te mueres sin llegar aquí. También serían con dos putas en el jet ski. Para querer conmigo tienes que subir el ki, cabrón. Yeah, yeah, yeah. Bueno, ahí me mambo si lo reyes con los dioses, ¿viste, cabrón? Para conejo, ya te estos bichos que los leones no se mezclan con los tiburones. tiburones. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Bad, bad, bad, bad, bad, bad. Tú no me descabas. Este es remix. This is the remix. Ayer ni hay ni nunca. Anuel. Free Anuel. Cocuyuela Cocuyuela Da, da, da, da, Daddy Yankee. Da, Daddy Yankee. Bad Bunny. Bad Bunny. Diwa. Dice aleluya. Mamma, mambo pinks. Mambo kings. Tú no me te cabra, cabrón this Music. Deja eso. La nueva religión. Nosotros controlamos el planeta entero. Haciendo música. ¿Qué tú opinas? Nos hicimos millonarios, ¿ok?